Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoda hamma bir-biriga aql o'rgatadi. Bir-biriga yo'l ko'rsatadi. Unday qil, bunday qil deydi. Kimlarning gapiga quloq solish kerak, kimlarnikiga solmaslik kerak, musulmon odam albatta yaxshi biladi. Musulmon odam hayotida qanaqa ish bo'lsa, birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ishni qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilyapti o'zi bu to'yda? Ya, e, iftor qilyapti, siz o'zi qanaqa qilyapti odamlar deb turib, bizni birinchi o'lchovimiz nima? To'g'rida, insof qilib aytaylik, odamlar nima Robbingizga qasamki, ular deydi Alloh taolo. O'rtalarida paydo bo'lgan ishlarni, hukmini Alloh va Rasuliga qaytarmagunlaricha Alloh va Rasuli chiqarib bergan hukmga bo'yinsunmagunlaricha va bo'yinsunganlaridan keyin qalbida g'illag'ashlik qolmagunicha iymoni komil bo'lmaydi. Ya'ni bizni tilga o'girsak, problema chiqadi. Yechimni Allohdan so'rasa iymonli bo'ladi. Shular bilanmi? Yo'q. Bo'yinsunsa yana iymonli bo'ladi. Shularmi? Yo'q. Bo'yinsunib ham tamomiy qalbida bir xotirjamlik bo'lishligi kerak. Xo'p deb qiladi. Lekin bari norozilik qoladi odamni ba'zilarda. Esimizdan chiqmasin. Bizni birinchi beradigan savolimiz hayotda bo'ladigan ishlarga. Alloh nima deydi shu ishga? Rasuli nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugaganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. telefonni ko'rsatib aytar edim shu shapalaqdek tomonni ko'rsatib turib mana telefon desa mana shu telefon deb qabul qiladi ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib telefon shu desa telefon deb kichkina narsani tushunadi endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq hali aytadiku stakanni yarmi bo'sh emas yarmini to'ldir deb qarasangiz xursand bo'laverasiz o'zi yarim stakan suv bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq Birinchi sabab, saodatli hayot kechirishlikning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizni ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor. Bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz, fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ilar ko'ramiz. Bor narsani ko'ra olmaymiz. Ononim yo'q, mononim kam, mononim yo'q, mononim yo'q. Ha nimalaring borligiga qaraginda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yetolmassizlar. Haqiqatan inson zoti o'ta zolim va juda noshukurdir. Innal insana li lakanud va innahu ala zalika la shahid. Inson Parvardigorga nonko'r, noshukur, yana o'zi guvoh bunga. Insonni sog'ligi, yurtida tinchligi, yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat ikki pulga yarzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. asbaga alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib bergani ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol davo qilib kelishligingiz qanaqa ne'matligini bilasizmi? O'sha bavulni chiqa olmay qiylanayotgan odamning holini ko'rganingizda, uni ko'ziga dunyo qorong'i bo'lib ketganligida salom bergan odam ham ko'rmaydi, salom bergan odam eshitmaydi, to ana shu bavlini quvug'ini bo'shatib olguncha qanaqa azobda turganligini ko'rib turib, Allohga shukr, ey eh. ko'pchilik bandalarni balolagan balo bilan meni balolamabdi, Xudoga shukr. Asiz chachiz to'kilayotganini g'amini qilyapsiz. Yo, semirib ketayotganingiz, ozib ketayotganingiz odamlar siyolmayapti ana shu poshshoda rivoyati bir piyola suvni oldida dunyoda borlik hech narsaga arzimas ekan nasihat qiling menga deb vaziriga aytsa aytyapti vaziri taqsir sahroda qolib o'lishga yaqin bo'lsangiz bir piyola suv uchun nima berardingiz desa mulkimni yarmini berardim dedi ha ho'p suvni ichdingiz endi chiqmay qoldi uni chiqarib yuborish uchun nima beradi desa mulkimni ikkinchi yarmini dedi demak bir podshohni saltanati bir piyola suvni kirib ichimizga chiqib ketishligiga arzimas ekan Ko'ramizmi shu ne'matlarni? Ikki ko'zimiz, ikki quloqimiz, tilimiz, ikki labimiz, qo'limiz, oyog'imiz borligi hazakam narsami? Fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban? Bas Parvardigoringizni qaysi ne'matlarini yolg'on deya inkor qila olursiz? O'zi odam onidan turib ikki oyog'i bilan bemalol ishini bajargani borib kelishiga hazakam narsami? Yo xohlagan ishini ikki qo'li bilan qilishligi. Kim ichida qo'li qarli bir gipsda yurgan bir 10 kun 15 kun. Qo'linglar ko'taringlarda, bormi? Eslanglarda shu bitta qo'linglar ishlamaganda hojatga kirganlarda nima bo'lgansizlar? Patinkangizni qodashlikni o'ylanglar yoki shimingizni qodashni oling, boshqasini qo'ying. Ikkita qo'limizni to'xtirishiga qanaqa ne'mat. Lekin esdan chiqarib qo'yapmiz o'sha qo'limiz qiylangan kunlarda. Odamlar uxlamasdan, yillab uxlolmasdan ontarilib to'ntarlayotganda shunday yotib turib, shirin uyquga ko'zimizni ketishligi hazakam narsami? O'zida kim uxlatadi bizni? Alloh uxlatadi, kim uyg'otadi? Hazakam narsami shu? Agar inson uxlamasa o'ladi. Inson uxlaganda organizm tikkalanadi, yangilanadi. Uxlab turganingizdan keyin to'y bir 2 soat, 3 soat uxlasangiz, svejiy bo'lib qolasiz. Uxlamasangiz o'lasiz. Mana shu ne'matdan bormi ustimizda? Nimaga ko'rmaymiz shu narsani? Inson ko'ni kusagan taomni yeb, hazm qilishida olamasdan bemalol chiqarib olishligi hazakam narsami? Yo chanqab turganingizda zilol suvni muzdekkina maza qilib ichib, oh Xudoga shukr, suv boshqacha narsada" degan paytingizni eslaymiz. Yo Alloh, shuncha ne'mating bor ekan, biz farqiga bormas ekanmiz, qadrlamas ekanmiz. ko'zingizni kuydirib shirqirab oqib turibdi kanada muzdek suv qarab tamshanib tamshanib qo'yyapsiz odamlar kasalligi tufayli yoki yo'qligi tufayli och qolib yuribdi arig'imizni suvni qanaqa bo'lib oqayotganligi bizga ne'matli esimizdan chiqib qolgan bilamizmi shu ne'matlarni biz bizni karlikdan to'sib turgan qulog'imiz bor bu haqida fikr qilaylik ko'rlikdan to'sib turgan ikkita ko'zimiz bor terimizga qaraylik pesmaholikdan omonda aqlimizni to'liqligini ko'rib turib shukr qilaylik. Agar bizgada bitta ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'idagi oltin beraman desa. Bittasi. Ikkovi emas, bittasi kim ko'nardi? Demak, Uhud tog'idagi oltin bor o'sha sizda. Tuhoma tog'ida kumushga ikki qulog'ingni berasanmi desa. Demak, Tuhoma tog'ida kumush bor. Zahro qasrlar egasi bo'lish uchun tilingni berasan, soqoq bo'lasan desa ko'nadimi deylar. Bu qayerda? Mana kallamizdagina emas shunchalik katta. Agar bitta qo'lini kesib berasan, bir sondiq yoqit gavhar beraman desa, rozi bo'lamidik? Shu narsalar bormi bizda? Shunaqa bir ulug' ne'mat ustamiz, bilmaymiz. Mag'zun yashaymiz, g'amga yashaymiz, umidsiz yashaymiz. Yo'q narsalarimizni ko'ramiz-u, bor narsalarimizni ko'rmaymiz. Va fi anfusikum afala tubsirun. o'zlaringizni vujudlaringizda har bir a'zoingizda ishonguvchi zotlar uchun oyat alomatlar bor, lekin bu narsalarni ko'rmaymiz. O'zimiz haqimizda, oilamiz haqida, farzandlar haqida, tinchlik haqida, uy haqida, kasb, do'stlar haqida, sog'lik haqida fikr qilaylikda shukur shukr qilaylik. Mana shuncha narsa bor bizda. Mana shuncha narsa bor. Alloh taolo fikr qilishlikni, shukr qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Ya'rifuna ni'matallohi thumma yunkirunaha va aktsaruhumul kafirun. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qilurlar. Ertaga chiqamiz, ya'ni hech narsasi yo'q odamdaqa noshukr bo'lib yashaymiz.